Literatur txola sariko gira zurekin aine saristoi egunon? Egunon. Eta gaurkoan, gogo eta bat eh, ere ekartzen duzu berdenboran zure liburuekin batean, zenta bat dituzu bat beno gehiago aldiuntan main gainean pausatu dituzunak, eta hau literatura gaurkoan eh, nahi duzu aipatu? Bai, uh, liburu bat baino gehiago idazle bat aipatu nahi nuke, hau deitzen da Adela Turin, uh, italiarra da, mila behatzen eta hogeita sortu zen Milan egian, beti bizi da, gaur egun, eta garaian, irurogeita amark, uh, eh, garen amarkadan, atera zituen hauk liburu batzu, albumak, gehien bat, egan nahi baitu uh, liburu ahondiak, marazki ainitzekin, testo baino gehiago, garaian aski iraultzailea izan zen, adelaturin, Bere liburuak seksismoa eta bere izkuntza esplikatu eta uh, eh, xalatu nahi baitzituen eta sortu nahi izan zuen garaian, eh, aur literatura ez sexista, bereziki ezkuntzarako erabiltzen diren materialetan txertatzeko. Ara, eta liburu hauek gaur egun beti plazaratuak dira, eta 2000 amairuaz gerostik, azkenean, Euskaraz irakurtzen alditugu. Pamiela argitaretxeari esker, hemen dituzu eskorazko bertsuak. Eh, bat beno gehiago, baituzi, deia liburutegian berean? Eh, liburutegian beraz mainun gainuntako hiruak baditugu, eh, badakit laugarren bat ere euskaratua izan dela, beti pamielaren gandik, karandraka bilduman, susen erraiteko. Momentuko laugarren aztugu, baina laste jerusiko dugula, ben reiten aldut. Mm Adela Turinak palitik ulertua zuen, ezkuntza lehen urteetan hasten dela. Beretzat, astapenan, bo ez da nun nahitik heldu, ala ere historia, arte historia erakaslea zen astapenan adelaturin, beraz, artea eta mahazkiaren um, eholak edo garantziak ezagutzen zituen, eta industria diseinatza ere. Eta oartu zen, uh, aurrek gauzak izigarri fite ulertzen zituztela, eta biziki goiz. Eta irurogeita amara markadan, aur literatura pilpilean zen, sorkuntza initz bat zen, Baina aski literatur hori alairi aski zentratua zen, beraz, eh, gizonen edo mutikoan inguruan, aski ere etnozentratua eran nahi du uh, europear mutikoen inguruan sorkuntza asko bazela. Baina jende multzortatik kanpo proposamen gutxi. Beraz, berak sortu zuen lehen aldikoatz liburu bat, deitzen dena ahusa eta leuna, hauz da best zeler bat, bere lehena zen, arrakastatxuena, eta gaur egun ere eh, eh, beti uh, ospe berdina du. Piskabat kode horiak garaiko kodeak hausten zituenak. Eta bitxiki, iduridu justoki kode horiekin egina dela, eh, arruntez, eta ikusten duzularik, ez bali maduzu mesua irakurzen, neskak arroxez, ordinez, ordina mutilentzat. Egia da, astapenean, uh, bisualki, agerit direla oiturazko kodeak neska karrosea ere, mutikoak kurdinak, liliak nesken zat, uh, eh, bon, zuaitzak mutikoen zat, olako bada pixkat uh, zerbait uh, aldebiko gauza bat, ola, aski binarioa. Eta azken finean, gero mesua irakurtzen dugu. Ipuinetan txartzen gira, horiek itxurak baizik ez direla oartzen gira laster. Ipuinak aski simplistak iduri bali madute astapenean, ez dira hain uh, ahuntak, ez dira hain pertioliak, badabigarren mailako irakurketa bat, aurrek ulerzen nahal dutena eta ulerzen dutena fite. Mesua ez da zaharkitu, bat hmm. ere ez. eta leunaren eh, leuna hartzen bari badut, hau da nekutxunena, etxipitan bai, etxan bait nuen ere. <laughs> Horra geri da, e, espila burbiltzeko elefantetxo baten ipuina da, paskualina, emetxo bat, bere lehinuan betidanik, ahak grisak izan dira eta emeak ahosak. Baina emeak ahosak bilakatzeko, egunak pasa behar dituzte lili jaten, beraz, espaju esparru batetan preso, liliak jan behar dituzte, jan, jan, jan, jan, jan, bilakatu arte. Arrosak ez direno, ez direlako gai beste ah baten Bainan paskualinak, <laughs> liliak jaten ditu, egun guzian denak bezala, bainan ez da ahosa bilakatzen. Ez du, ezkenean, jendarteak edo elefantean multzoak eskatzen dion uh, araua, ez zindu baina bainan nahi gabean, ez da bere falta. Olako ideiak orainik aurkitzen dira gaur egun uh, neska batzuk ez bari madute hala bestitu nahi edo, edo ez bestitu nahi. Ara, pixka bat, eh, bai, konzeptu bertsuak aurkitzen ditugu gaur egun. Erraiten alda, gaur egun egiten den literaturan, eh, horiek uh, guziak uh, eh, pasatuak direla, zaharkeriak direla? Bekasik erran daiteke, zen da liburu, hauek iraultzaileak ziren garaian, eta orain e, zaharkitu aire bat ukaiten aldute, dute, da gaur egun iduritzen zait, azken urte hauetan moda dela zatiketan, kategorizaketan, egen nahi baitu sortzen dugula neskendako literatura bat eta mutikoen dako literatura bat. Bon. Ipuinak, nun baitan, beti sortuak izan dira hola, seksu bat zuzenduak baina orain aratago joan da argitalpenaz, eta liburuan itxura, koloreak, kodeak, begi bistako kodeak, ere uh, zatituak dira, beraz, baliatuko dira, kolore batzu neskentzat, beste batzu mutikoentzat, pertsonaia mota batzu eskentzat eta, eta alderantziz beste batzu mutikoentzat, zinez muga markatuko dugu, eta azken finean, literatura desberdina proposatuz, ebe munduaren ikuspundu desberdin bat ere proposatzen dugu astapenetik aurre. eta hori ahas inkontzienteki, bahneratzen dute, eta berantago uh, errepikatzen, azkenean literaturatik hasten da formatatze hori ondajean, eh? Bisuala, fe, ikusten dugu, eh? Aurrek tira gehiago ukanen dutela mota bati buruz edo besteri ez baita ezpada horrek hartzen daukuzuna dela turinen uh, <laughs> literaturari buruz, mentoaz jau jemaiten baitu edo Bai, e, gero hori da niretzat uh, al, album edo aurri literaturan indarra hori da da. Iduri dute ezazolkeria, ara, ajunta, gauza ajunta, baina gauza simpleak baliatuz ditugu mesu indartsuenak pasa arazten. Baikoak edo izaz, izazkoak funtsan, baina hor da indar gehiena. Urgunago joiteko, eran nahi nuke, e, erakusteko zer garantzia duten aur literaturako liburuak, Adela Turinek sortu zuen larrogeita amarkadan, Europa mailako elkarte bat neskatuen alde deitzen dena. Hor egen dituzte uh, azterketa initz, aurren ganatur turbilduz, aur literatura aztertuz, eta azterketa horien bidez oartu dira aurrek jadanik amak urte baino lehen gauzak, objektuak, seksu bat zua ilotzen zituztela. Eta adibidez elefante bat erakusten badiegu, bata haintzineko mantalarekin, bestea begilagun pare batekin sudurpuntian, derrigorrez aurrak lehena emazte batentzat hartuko dutela eta bigarrena mutiko batentzat. Beraz, jadanik, inkontzienteki amarrurte uh, eh, gabe, eh, gauzak, eguneroko gauzak, emazte dokizu nahi lotzen dituztela. Eta horiek uh, horrek renaidu ondotik segituko dituela. Gero Adela Turin aipatzen dut badira, beste mm. asko, geroztik. Hau zen, eh, hain uh, zindaria, mugimendu baten sohtzailea izan da, eh, pixka bat ere eh, gira uh, Elena Gianni edo uh, Montezohi eta bide pedagogo eh, berezi horien bidean, gerostik beharrik badira beste hainbat sortzaile literatur uh, interesgarria eta idekia proposatzen dutena aurrai. Ara, baina adelaturin entzat ala ere badut uh, gustu berezi bat horregatik aipatu nahi nizuen. Untxa, ala, berden boran uh, oiua edo bota duzu edo. <laughs> Balio du, balio du soitea, ordean, eh? gordetzen den, ere, mentoaz, bazterzen ditugun, edo, te, ikusita, hotziko ditugun, apaletan utziko ditugun, liburu horien gana joitea ere. Milesker hasteko, itzulia egina, beste zerbait gehitzeko? Itzulia egina, <laughs> milesker. Ondoko aldi hartioa, Ines. Ikus arte.